mpate kufaulu ndataja baadhi ya fawaid alizozitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri ya kila aya alivyoifasiri sitotaja kila kitu nitataja baadhi ya fawaid katika aya hii ya 200 au aya ya mwisho ya suratu ali imran الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيليزا كتك قول ياكي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قال فأمر الله المؤمنين بهذه الأوامر الثلاثة بل أربعة بهذه الأوامر الأربعة فأمر الله المؤمنين بهذه الأوامر الأربعة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله mambo Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha waumini katika hii aya mambo manne isbiru wasabiru warabitu wattaqullah فالصبر عن المعصيه صبر hapa ni mtu kujizuia kutokamana na maasiya والمصابره على الطاعه وصابروا اصبروا عن المعصيه وصابروا على الطاعه بمعنى msubiri katika kumtii Allah kwa isbiru ya kwanza asema anil maasiya subirini mjizuie kutokamana na maasiya وصابروا قال والمصابرة على الطاعة ومتو كزيري كسبيري كتك طاعة ورابط قال والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير مرابطة نوينج وخير نخير كفوتانا كثرة كثرة الخير وتتابع الخير والتقوى تعم ذلك كله أما تقوى yazunguka vyote hivyo taumu dhalika yakusanya vyote hivyo vilivyotajwa sababu maana taqwa ni mtu kuweka kinga baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho baina kinga baina yake na adhabu ya Allah kwa kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo kwa hivyo hapa toja na sema isbiru ay an maharimillah kwa maana yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala la taf'aluha wala taqrabuha msiyafanye madhambi ولا مسيح كاريبية أما المصابرة فهي على الطاعة وصابروا بمعنى صبيري كتك طاعة لأن الطاعة فيها أمران سيمك صاب طاعة إنما مبويدي الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به kitendo anachojikalifisha mwanadamu au akailazimisha nafsi yake kutekeleza kwa hivyo jambo lipo katika taa la pili wal amru thani ثقل على النفس لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلة عن النفوس الأمارة بالسوء فهو جنب لبيلي كتك كويفان يطاع ثقل على النفس كنوزيته ونفسه لأن فعل الطاعة كترك المعصية mtu kufanya taa ni kama vile kujiepusha na maasi thaqila ala nufus ni jambo zito kwa nafsi haswa ala nufus al-ammarati bisu kwa nafsi ambazo ni zenye kuamrisha watu maovu sababu nafsi ya kuamrisha wewe kufanya maasi na wewe wajizuia na kusubiri katika hilo شيخ alitafaida hapa asema falihadha kana as-sabru 'ala at-ta'ati afdal min as-sabri 'ala al-ma'siyah kwa sababu hiyo imekuwa mtu kusubiri katika taa ni bora zaidi kuliko kusubiri kutokamana na maasi ولهذا قال الله تعالى وصابروا هنا katika taa akasema wasabiru yani zaidi subiri zaidi katika taa amma أما المرابطة ورابط فهي كثرة الخير walistimraru alayhi ورابطوا المرابطة هي كثرة الخير والاستمرار نيوينجي وخير نكوين لليا إلى خيري إلى لخير نكوين لليا وأما التقوى فإنها تشمل ذلك كله تقوى كسان يوتي هاي kama tulivyotaja mwanzo kwa hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hii aya tuliyotaja aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala أما الآية الثانية قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أبانا شاكا تتكتيني كتك مسكسوك وخوف ننجا na upungufu wa mali na watu na هذه الآية هي آية كفو فيها قسم من الله عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور ndani yake kuna kiapo wala nabluwannakum wallahi tutawatieni katika misukosuko tutawaonja وهذه الآية فيها قسم من الله عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور كوا أتوان جواجواك نهاية مامو ألي يتاج كتهي آية ولنبلونكم أي لنختبرنكم تتوان جنك واتيك من سكسوك ومتحان بشيء بشيء من الخوف لا الخوف كله بل بشيء منه sehemu katika hofu si hofu yote tutaonja na hofu kidogo الشيخ ابن عثيمين اسمع لأن الخوف كله مهلك ومدمر sababu lao kama mtu ataonjwa na hofu yote hofu ni yenye kumwangamiza mja hofu itamwangamiza kwa hivyo apewa sehemu tu ya hofu kidogo ahofishwa بشيء من الخوف والخوف هو فقد الأمن وهو أعظم من الجوع نخوف نمت كوكوسا أماني na kukosa amani ni kubaya zaidi kuliko njaa walihadha qaddamahu Allahu alayhi na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza hofu kabla ya njaa kwa sababu mtu anayepigwa na njaa lakini yuko katika amani aweza kula hata majani ya mti ajaze tumbo lake majani kama mnyama akala lakini anayeogopa waliyadhu billah hata akiwa ana riziki hana raha nayo hana raha nayo ile riziki iko mbele yake ile lakini hawezi kuila kwa ile hofu anakuwa nayo wale wanaohukumiwa kifo wale katika baadhi ya nchi kabla ya kuuawa huambiwa kuwa chakula gani watamani kiwe chakula chako cha mwisho kula kabla hujauawa amehukumiwa kifo pengine ameua au amefanya jambo lolote ambalo hukumu yake ni kifo katika hiyo nchi kisha iwaagizia chakula anachokipenda kabisa kabla hajauawa mimi nimeona clip moja bwana mmoja kabla ya kuuawa ameletewa kile chakula alishindwa kula kile chakula kwa ile hofu akawa atetemeka lile tonge hawezi kulibeba kilibeba laanguka hofu kitu kibaya sana hofu mtu akiingiwa na hofu hata ile riziki akiwa nayo mkononi hawezi kuneemeka nayo akaila vizuri na kinachotuogopesha zaidi sisi akhwafu mana khafu ala anfusina adhunub ni madhambi yetu sisi ndio atakaotuangamiza waliyadhu billah sababu ya kila hofu inayompata mja ni madhambi yake anayoyafanya mwenyewe kwa hofu na ndio maana ukaona wanaovioni wa sunna wataadharisha sana dhidi ya jambo la kutoka njia taa ya kiongozi kwa sababu kitu cha kwanza akiondolewa mtawala kitu cha kwanza kinachotanda katika nchi nini hofu hofu na bila shaka itafuata njaa na mengineyo sababu kukiwa na hofu kutazaa njaa pale ndani hakuna amani utakwenda sokoni vipi huwezi kutoka nyumbani kwa kile chakula ulichonacho nyumbani pale kikishamalizika uenda wapi utakwenda kula wapi kwa hivyo hili jambo la kuwatii viongozi lina kheri kubwa ndani yake ambao watu wengi hawajui watu waona kufanya jeuri dhidi ya viongozi na kutoka nje ya taa yao ni ushujaa lakini hawajui kile wanachokijengea nafsi zao waljuu ayubtala yubtala biljuu mtu akapibwa na kuonjwa na mtihani wa njaa waljuu yahmilu maanayn Sheikh Ibn Uthaymeen asema na njaa imebeba maana mbili المعنى الأول معنى يكونزا أن يحدث الله سبحانه وتعالى في العباد وباء هو وباء الجوع kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaletee waja wake janga kama mfano wa maradhi kama vile corona vile waba lakini ni maradhi ya njaa vipi قال أن يحدث الله سبحانه في العباد وباء هو وباء الجوع بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع kuwa aweza kuleta maradhi hayo maradhi mtu aweza kula akala hashibi wala tu sema na hili jambo lishatokea akatoa mfano mamlaka kulipita kwa kipindi nyuma Sheikh Ibn Uthaymeen asema watu wazima waeleza kuhusu visa vya maradhi kama mtu aweza kukaa akapiga tende kilo kumi peke yake azila zote na akimaliza akikaa hivi ana njaa mgonjwa ushibi haya maradhi mtu aweza kushangaa Allah asituonyeshe lakini waweza kukaa wewe ukale wewe waweza kumwona mtu apige kilo nzima ya sima ama kilo mbili si yeye ni maradhi yale yamfanya yeye ale namna ile النوع الثاني أين يبيل ينجا aljadbu wassinin ni ukame la yanmu fiha zar'un mimea haikui pengine jua kali maji hayapatikani hakuna mvua njaa ikaenea hii ndiyo jua aina nyingine watu kupatwa nini na ukame na hili sisi tushasikia na tushaona ikiwa kuna watu hapa wakukuta wengi wenu mlikuwa mjazaliwa naweza kusema nyote nyinyi mjazaliwa mloka hapa mbali na wale watu wazima wetu lakini miaka 90 hapa watu wakula sima rangi ya yellow kumbuka captain eh, ama ulikuwa hauko hapa wakati huo ha aya wakibeba chakula hicho na meli mkileta hapa captain wajua hapa watu walikuwa kila chakula cha farasi hapa tofunga foleni kwenye duka mimi nakumbuka watoto funga foleni kwenye duka kwenda kununua tena kwa kipimo sima ya rangi ya yellow si nyinyi mwana sima nyeupe huko watu walikula ya yellow huko nyuma njaa takula tu yabidi mnapangana ndugu alhamdulillah tulikuwa wengi kama mnapangana pale dukani mmoja ingia kule mbele mmoja ingia huko wajue familia moja hasa kama uko mmoja sasa ukwenu wabeba wewe peke yako kweli bebeshwa unga ule enda nao nyumbani ndio mtakula hiyo sasa hivi mweza kuletewa chakula bwana ah mimi spendi mimi sili utakula utakula wewe wallahi utakula watu walikula sima rangi ya yellow wakati rais alifanyiwa kukatwa na nini na nchi nyingine kawa tabu kawa vyakula vina tabu watu walikula si rangi ya yellow mara baadaye tuje kusikia chakula cha farasi huko Marekani ndo Afrika ukutwaletewa twala <laughs> Allah musta'an jayo alhamdulillah baada ya hapo watu waishi kwenye neema watu hawajui njaa lakini wakati mwingine pia hapa hapa tunapoishi Kenya wasikia sehemu fulani kuna njaa sehemu fulani hakuna maji watu wapata tabu watu wafa na njaa nyinyi mwasikia nchi fulani imepigwa na bala njaa mpaka watu wafa wafa kwa njaa upya pia ni mtihani huu aya ikaendelea wa naqsim min al-amwal yani naqs al-iqtisad بحيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر اقتصادها upungufu katika uchumi kiasi cha kuwa umma ukapatwa na uchache wa fedha na umaskini na uchumi kurudi nyuma kona ghafla pesa haipatikani au pesa imekuwa duni thamani na mara nyingi yasababishwa nini na mambo ya vita na nchi kutokuwa na istikrar kwa mfano sasa hivi nchi ya Somalia baada ya kumwangusha rais wao katika mwanzo mwanzo wa tisaini sasa hivi ukienda kununua sokoni na pesa zao uenda na wilbaro si mzaha ile wilbaro lile walijaza senti zile zimekunjwa kunjwa hivi uenda nalo hata yule mwenye duka hazihesabu sidhani kama yeye hazihesabu maanake ukianza kuhesabu mtu anakuja kununua tomato sijui na pesa ngapi ya karibia laki ngapi sijui vitu tomato miji laki mbebwa hivi enda zake sokoni wewe enda kununua kilo moja ya, ya viazi kwa nini sababu ya kutokuwa na istikrar katika nchi watu wakapigwa na mtihani katika uchumi hii pia ni katika mitihani Allah subhanahu wa ta'ala kaibii na zile serikali zikapigwa na madeni kwa sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huzikadiria kwa ajili ya kuwatahini waja wake قوله والأنفس أي الموت كفى بحيث يحل على الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم بمعنى الله aweza kuleta maradhi yale maradhi ambayo ni majanga yanawapata watu wakawa watu wafa kwa wingi na juzi juzi tumeondoka katika maradhi ya nini korona watu wakawa wafa kila mara tuitwa kuna kuzika tulikuwa tukizika hapa wazika asubuhi wasikia dhuhuri kuna maiti nyingine wenda kuzika na hili mmeliona juzi tu mmeliona ndio hilo nilokusudiwa kwa al-anfus na ziko nchi zikapatwa na maradhi الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ataja ketika ile majanga yaliyopata albilad an-najdiyya hadatha fiha wabaa adhim kulitokea ile janga la maradhi kubwa mno mpaka ammat an-nas wakaita sanatur rahma angalia waarabu mwaka wa rehma au kusema sanatul adhab wala sanatur rahma ule mwaka sema wajulikana kule Najd kama mwaka wa rehma idha dakhala alwaba'u fi bayt yasema lam yabqa minhum ahadun illa dufina wal iyad billah yale maradhi yakiingia ndani ya nyumba sema hapabaki hata mtu mmoja isipokuwa atazikwa familia nzima itazikwa wote ikiwa kuna watu ishirini wafa wote yale maradhi yanavyoenea katika nyumba kuna watu kumi wafa wote asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yuqaddamu ahyanan fi fard as-salat al الصلاه sab' ila الى janaiz na'udhu billahi min al-awbi'a katika swala moja majeneza saba nane yaletwa msikitini watu waswadia kila swala kuletwa majeneza namna hiyo watu wamekufa wenda kuzika mwazika mpaka mwazoea mwazika tu mwazika tu hii pia hutokea ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أي أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات أسمى يوزكانا hakuna baa la njaa lakini matunda yapatikani upungufu wa matunda tunza barakatuha تنزع بركتها في الزروع والنخيل وفي الأشجار ili baraka Allah iweiondoa katika mimea mitende miti mbalimbali والله عز وجل يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا la'allahum yarji'un Allah huwaonja waja wake na baadhi ya haya mambo ili awaonjeshe jazaa ya maovu au baadhi ya maovu wanayoyafanya huenda wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuata aliyotaja Imam Nawawi rahimahullah ta'ala قال وقال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يوفى الصابرون اي يعطى الصابرون اجرهم اي ثوابهم hupewa ولو نصبير ثواب مليبو قوله بغير حساب لأن الأعمال الصالحة مضاعفة sababu sote tufahamu kuwa amali njema mtu hulipwa maradufu hulipwa zaidi alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin ila adhafin kathira kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mara 700 jema moja alipo mara kumi kuendelea mbele mpaka mara 700 au zaidi amma sabr fa inna mudha'afatahu تأتي بغير حساب من عند الله تعالى أما صبرا بس kule kulipwa kwake zaidi huja bila ya hisabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala haina idadi si mara kumi wala mia saba zaidi hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni kuonyesha fadhila kubwa ya mtu kuwa na kujipamba na subra naona wakati umesonga wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur mpaka mwisho inshallah tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja tutamalizia kile kilichobakia katika hizi aya na fawaid alizozitaja Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى katika kikao kitakachokuja نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وإليك بارك الله فيك